А БНР стана на 90 години. През 2025 година Европейския съюз за радио и телевизия, от които сме част, също навършва 75 години. Специален гост на честването на нашия празник е Ноел Кърън, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия. Преди този пост той е бил генерален директор на Националната телевизионна и радиокомпания на Ирландия. Силен, дългогодишен защитник на обществените медии. Кърън е награждаван разследващ журналист и продуцент, а с него разговаря Ирина Недева. Коя е общата нишка, която свързва АБА, новините, спорта, музиката, драмата, цифровото радио и телевизия – интернет стриминга и Beatles. Всички те са част от дългата история на Европейския съюз за радио и телевизия EBU. С тази закачка започва историческата секция на сайта на Европейския съюз за радио и телевизия. А защо историята е важна? Защото в годината, когато Българското национално радио става на 90, Европейският съюз за радио и телевизия става на 75 години. Три години след падането на Берлинската стена, която разделяше Европа през 1992, бившата първата интервизия на страните от просъветския блок, представа да съществува и обществените радиа и телевизии от Източна Европа, водени от Чешкото радио, се вливат в Европейския съюз за радио и телевизия, ИБУ и в Евровизия. Генералният директор на чешката телевизия Иво Матте, който помага да се получи сливането. Във времената, когато приключи разделението, искахме да сме отново в Европа колкото се може по-бързо. Интервизия беше политически проект от самото си начало. Членството uh, не беше ограничено само до европейските държави, а включваше всички членки на бившия източен блок. Даже Северна Корея и Китайската народно-демократична република. Uh, с този акт сложихме края и. С тази историческа препратка към края на просъветския блок в а, Източна Европа, в телевизията и присъединяването на медиите на бившия източен блок в Европейския съюз за радио и телевизия, казвам добър ден на генералния директор на Европейския съюз за радио и телевизия Ноел Кърън. I say hello to the Director General of the Great to be here. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря на Роси Пъткова за превода в ефир. Миналото, бъдещето, годишнините, 75 години и БИУ и 90 години Българско национално радио. Първо благодарим ви, че сте тук, за да уважите а, този голям рождан ден на Българското национално радио. И а, да ви попитам, като организация на обществените европейски радиа и телевизии, как се адаптират тези медии към бясно променящия се медиен пейзаж, доминиран от стриминг платформи, от социални медии. Доволен ли сте, господин Кърън, от темпото и от качеството на промяната? We'll be talking about the past, the future, and the anniversary 75 years of EBU, 90 years BNR. First, thank you for being here with us on our 19th anniversary, 90th anniversary, and talking about so, mu- so much about the past. Uh, I cannot help asking you how public service radios and EBU in particular, as an organization of public service media and radio stations, are adapting to this rapidly, dramatically changing media landscape dominated by streaming platforms and social media. Are you satisfied, personally satisfied with the rate of development? and um, the quality of the change. First off, it's great to be back in Sofia, a, a city I very much love. Um, the uh, the pace of change is it varies across Europe. Um, Първо, нека да кажа, че за мен е огромно удоволствие да бъда отново в София, град, който много обичам. Скоростта, а, с която медиите се развиват в Европа е много висока. But that change is happening. And I think what we need to remember is public service media is still the most trusted media in 90 90% of European countries. Но тази промяна се случва независимо от всичко и на това, което трябва всички да помним, че в 99,9% от случаите обществените медии са с най-висока степен на обществено доверие. And within public service media, radio is the most trusted uh, medium. So, you know, that's a huge advantage that we have. We are facing challenges. The streamers are huge uh, non-European companies largely, and uh, and and with lots of money to spend. But that base of trust and history with our European public is huge. И сред всички тези обществени радиа и телевизии, радиото е а, в момента а, медията с най-голямо доверие сред обществото, независимо от конкуренцията от всички тези частни стриминг платформи, които имат много голямо финансиране. Как е, Европейския съюз за радио и телевизия подкрепя обществените медии в страни, където финансирането и политическия натиск са предизвикателство, особено като виждаме разделението в обществата, там, където има политическа нестабилност. Аз питам, защото ние знаем, че след дълга поредица служебни кабинети, в момента Българското национално радио очаква нов бюджет от трудно сформиран редовен кабинет. How does the European Broadcasting Union uh, support public service media in countries where financing and political pressure are a challenge, especially in the context of this rising division in society and when in the country there is political instability? I'm asking you this question because after a long series of caretaker governments, caretaker cabinets in Bulgaria, uh, the Bulgarian National Radio now, is now expecting the new state budget, which will be uh, made by the new regular cabinet, which was very difficult to form in Bulgaria? Well, first off, I congratulate uh, the, the new government, and I, I really sincerely hope that they see the value of what public radio and public television offer but and fund it properly. Първо искам да поздравя новосформирания кабинет на България и се надявам, че те осъзнават стоиността, важността на това, което Националното радио и Националната телевизия на България могат да предложат на обществото. European legislation now recognizes the importance of public service media uh, and the fact that it should be properly funded is actually in the European Media Freedom Act. В момента смятам, че европейските институции много силно осъзнават важността на обществените медии и начина по който те трябва да бъдат финансирани е залегнал в основата на закона за независимостта на европейските медии, European Media Freedom Act. In terms of pressure, political pressure, that is growing. We work in different ways. We have an office in Brussels um, that we directly communicate with the European Commission on. По отношение на независимостта ние имаме офис в Брюксел, където директно комуникираме с европейските комисари – We also do a lot, I do a lot of national work, uh, going to countries, meeting prime ministers, ministers, regulators, and doing a lot of press uh, around these issues. Също така аз а, извършвам много работа на национално ниво, посещавам много страни, където се срещам с членове на правителствата, с ре- медийните регулатори и се опитвам да разпространявам тези идеи. С платформата X, бивш Twitter, ръководена от Илон Мъск, сега вече част от новото американско правителство, ние виждаме отказ от модерирането на съдържание. Собственикът на Фейсбук, Марк Зукърбърг, също каза, че социалната медия в Америка се отказва от проверката на факти, от факт-чекинг. Как Европейския съюз за радио и телевизия се адаптира към среда, в която тези големи платформи често задават тон на обществен дебат – включително с теми, които са в разрез с демократичните ценности и твърдят, че свободата на словото е свобода и на езика на омразата, например. Uh, with the X platform, uh, led by Elon Musk, now part of the new US government, uh, uh, we have seen that they are rejecting to to moderate content, and also the Facebook owner Mark uh, Mark Zuckerberg said that social media in America they are abandoning fact checking. How does the European Broadcasting Union adapt to an environment where these large media platforms often set the tone for the public debate, including on topics that are uh, in controversy with democratic values? I think we we in public service media will continue to fact check. I think that's the most important thing is we shouldn't follow the platforms down what is a very dangerous route. Аз мисля, че всички ние в обществените медии, ние ще, ние ще продължим да извършваме проверка на факти. Ние не трябва да следваме тенденцията, която се задава от социалните медии. We in public service media will continue to apply journalistic standards. We are not going to start taking sides on elections the, like we've seen X do. Ние в обществените медии ще продължим а, да правим качествена журналистика. Ние няма да вземаме страни, например, по време на избори, както видяхме това да се случва в платформата X. And I think the changes we've seen with X and Meta and others just show the importance of having public service media that is trusted and that will invest in its journalism. И всъщност именно тези промени, нови тенденции, които виждаме с платформите X и Meta, ни показват колко, е важен, колко са важни обществените медии с проверката на факти и с това те да инвестират в качествена журналистика. Възходът на крайната десница в Европа и Америка често е съпроводен с обвинения срещу обществените медии, че са пристрастни или твърде елитарни. Как обществените медии могат да се защитят от подобни твърдения? Uh, the rise of far right parties in Europe and uh, and uh, the US is often accompanied by accusations that the uh, public media are biased and that they are not impartial. And how can, can public media defend themselves against such allegations? I think public media defends itself with its output uh, by apply, applying the values uh, that we have in public service media, hearing all voices, hearing government and opposition, treating both sides of an argument fairly. I think that is the best defense. Мисля, че обществените медии се защитават най-добре чрез своето съдържание, чрез своята продукция, като това, като това, че те третират темите безпристрастно. Те винаги показват двете гледни точки, всички гласове, всички а, мнения. А каква е ролята на Европейският закон за свободата на медиите? Смятате ли, че дава достатъчно гаранции за редакционна независимост? And what is the role of the European Media Freedom Act? Do you think it gives enough guarantees for editorial independence? I think the European Media Freedom Act is a very useful piece of legislation if the Commission actually push it through and, and if they police it. And I think that's the really important element of this is we now have this legislation and what will the European Commission do if people are breaking it? I'm hopeful. Мисля, че това е един много полезен закон и силно се надявам, че Европейската комисия ще успее да наложи неговото прилагане. Наистина съм изпълнен с надежда, че това ще се случи, че при случай на нарушаване на този закон Европейската комисия ще намери механизми, при които да, да реагира. като а, организация, която се финансира от членски внос. А, вие като генерален директор на а, този Европейски съюз за радио и телевизия, който а, на практика обединява обществените медии в а, Европейския съюз, как реагирате, как действате при а, сложни случаи, комплексни случаи, като примерно превземането на медиите в а, страни, които клонят към авторитаризъм, като Унгария или пък Полша при предишното правителство на право и справедливост, или пък апетитите сега на крайно десни лидери, като лидерът на FPO Херберт Кикъл, който има а, зъб на обществените медии в Австрия. Как балансирате между подкрепата на своите членове и защитата на демократичните ценности, ако, примерно, една обществена медия се превръща в а, говорител единствено и само на правителството? Uh, as an organization funded by uh, membership fees by different media outlets, including the media outlets that are being accused of loss of independence, such as the case with the Polish radio and television during the rule of the Law and Justice Party. Also, Hungary, where Viktor Orban's party has full control over the media, the Slovak radio and TV. Also, in Austria, where we see the leader of the far right Freedom Party, Herbert Kickel, who announced his plans to tame the media. Uh, how does the EBU balance between supporting its members and protecting uh, protecting democratic values? And how do you deal? Uh, how do you um, cope with cases in a very delicate situation when members of the EBU who pay their membership fees to the organization are not just under the threat of political pressure, but they have already become a mouthpiece for the government of in I think for EBU, we're, we're not the police and we're not the regulator, and I think it's important to say that. Where members are breaching our values and where we have clear evidence of that, there is a lot goes on behind the scenes in terms of pressure and communication. Uh, there is a lot goes on in terms of communication with the government around uh, these things. But if a government wants to completely take control of a broadcaster, that's where the European Media Freedom Act, that's where the, the if they go that extreme, that's where that will become much more powerful. Мога да кажа, че Европейския съюз за радио и телевизия не може да, да се държи като полицай в случая. Ние не сме регулатор, а, но, но в случаите, в които даден наш член на медийна организация нарушава изконните ни ценности, тогава мисля, че тук е ролята на Европейския акт за медийна свобода да се намеси, когато определено правителство или политически натиск се, нам... се намесва в работата на определена медия. Тук е ролята на Европейския акт за медийна независимост. А, нека сега отново да се върнем към архива на Европейския съюз за радио и телевизия и да чуем, да чуем началото на една песен. Евровизия един от е, емблематичните проекти на Европейския съюз за радио и телевизия, докато слушаме запис от първия конкурс за песен на Евровизия в Лугано, Швейцария от 1956 година с участието на 7 държави а, и 10 национални телевизии, които предават шоуто на живо. Нека да попитам Ноел Кърън, генералния директор на EBU на Европейския съюз за радио и телевизия, как вижда развитието на този формат в бъдеще? И то на фона на мащабния консервативен натиск с избирането на Доналд Тръмп за втори мандат, с крайната десница в Европа. Всички те искат ограничаване на правата на различие, на различните, на различността, малцинствата. И ако крайната десница вземе властта, сигурно стилистиката на Парижката олимпиада, на Олимпийските игри в Париж или пък Евровизия ще се окажат под натиск? Uh, you have, we have just uh, heard a recording of the first Eurovision from the first Eurovision song competition uh, held in Lugano in 1956 uh, when, when we had seven countries participating, 10 national television stations broadcasting live. and let me ask, uh, how do you see the development of this format, the Eurovision contest, in the future against the backdrop of this large scale conservative pressure? We see now the re election of Donald Trump and the far right parties rise in Europe. Uh, they want to limit the rights of those who are different, the rights of minorities. If far right forces take power, surely do you think that stylistic decisions, the artistic uh, vision, a forum such as the Paris Olympics and Eurovision Song Contest uh, will be under pressure in the future? I think Eurovision is special. It embraces diversity and it will absolutely continue to embrace diversity. And ultimately, the embracing of diversity has come at the same time as, as its audiences have grown exponentially. So there is no big reaction from the audience to that. Според мен Евровизия ще продължи да съществува като един форум, който подкрепя силно различността, различията и ние виждаме това с експоненциално нарастващата аудитория на Евровизия, а всъщност не виждаме никаква негативна реакция към този форум. at the same time, this is a show watched by all age groups, um, and it's a family show. It goes out on peak time television, and this is not about diversity, but we, we do always have to make sure that the performances are suitable for all audiences, and and that's important too. В същото време това е шоу насочено към всички възрастови групи. Това е едно семейно предаване, което се излъчва в най-гледаното време, телевизионно време. Така че а, за нас е важно да, да, да, да съществуват а, тези различия, да бъдат показани. Не, не, разбира се, такива, които са негативни. Как виждате накрая бъдещето на обществените медии в Европа и в България? Светло ли е то? What is, in your uh, in your opinion, the future of public service media in Europe and Bulgaria? Do you think they have a bright future? I think all public service media needs to change. I think particularly here in Bulgaria, there is a real trust from the audience, and that is your biggest asset. And with, with AI, with the amount of new information coming through AI, people will be swamped and they'll want trusted sources of information. And I think that's your big asset for Bulgaria. Мисля, че пред обществените медии предстои голяма промяна, особено тук в България. Вие, обществените медии в България имат най-високата степен на доверие. С настъпването на изкуствения интелект, технологиите базирани на изкуствен интелект, хората ще бъдат буквално заляти от огромно море от информация. И именно тук е ролята на вас, на обществените медии, които да имат най-високото доверие. 90 години не стигат. Предполагам, че и 75 също не стигат за Европейския съюз за радио и телевизия. Виждате бъдеще в е, обществените медии, така ли? So 90 years is not enough, like 75 years for the EBU. You see a very solid, bright future. For I, I, I did my, my final year thesis on the future of public service broadcasting a long time ago, and people were all telling me it has no future. And here we still are, and we're changing and adapting, and the audience still trust us. So, yes, I'm optimistic. Благодаря ви. А, аз, е, когато завършвах е, моето университетско образование, диссертация, диссертацията ми беше на тема какво е бъдещето на обществените медии. Това се случи преди много години. Тогава много хора ми казваха, те нямат никакво бъдеще, но ето ние сме тук сега. Благодаря ви. Ноел Кърън, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия, специално в студиото на Хоризонт за 90-та годишнина на Българското национално радио. Наистина благодарим.